الدرس الثالث الدرس الثالث Üçüncü ders Üçüncü ders Beytun Beytun Bir ev Bir ev El beytu El beytu Ev Ev Kitabun Kitabun Bir kitap Bir kitap El kitabu El kitabu كتاب كتاب قلم قلم بير كلام بير كلام القلم القلم كلام كلام جمل جمل بير دeve بير deve الجمل الجمل deve deve El kalemu meksurun. El kalemu meksurun. Kalem kırıktır. Kalem kırıktır. El babu meftuhun. El babu meftuhun. Kapı açıktır. Kapı açıktır. El veledu calisun. El veledu calisun. Çocuk oturmaktadır. Çocuk oturmaktadır. Vel muderrisu vakifun. Vel muderrisu vakifun. Ve öğretmen ayaktadır. Ve öğretmen ayaktadır. Vahid. Vahid. El kitabu cedidun. El kitabu cedidun. Kitap yenidir. Kitap yenidir. Vel kalemu kadimun. Vel kalemu kadimun. Ve kalem eskidir. Ve kalem eskidir. اثنان اثنان الحمار صغير الحمار صغير اشك küçüktür اشك küçüktür والحصان كبير والحصان كبير ذا at بيكتر ve at büyüktür ثلاثه ثلاثه الكرسي مكسور الكرسي مكسور صندليه kırıktır. Sandalye kırıktır. Erba'a Erba'a El mindilu vesihun. El mindilu vesihun. Mendil kirlidir. Mendil kirlidir. Hamse Hamse El ma'u baridun. El ma'u baridun. Su soğuktur. Su soğuktur. Sitte Sitte El kameru cemilun. El kameru cemilun. Ay güzeldir. Ay güzeldir. Seb'a. Seb'a. El beytu karibun. El beytu karibun. Ev yakındır. Ev yakındır. Vel mescidu ba'idun. Vel mescidu ba'idun. Ve mescit uzaktır. Ve mescit uzaktır. Semaniye. Semaniye. الحجر ثقيل الحجر ثقيل طش أوردر طش أوردر والورق خفيف والورق خفيف ذا يبرك خفيفتر ذا يبرك خفيفتر تسعة تسعة اللبن حار اللبن حار ست سجاكتر ست سجاكتر عشرة عشرة El kamisu nazifun. El kamisu nazifun. Gömlek temizdir. Gömlek temizdir.